kiel nia cerbo creas illusioin. Kion ni vidas, tio ne ciam estas reala. Esploristoi malcovris mecanismon, kiu zorgas por tio, che nia cerbo productas illusioin. Ili identigis speciala in celoin, kiui estas respondezae por tio. Tio povus havi signifon ancao por la curatsado de malsanoi. Illusio ec estas, se homoi vidas ion, cio ne correspondas al tio, cion la oculoi transcendas alla cerbo. En la caso de la suprevidebla bildo, la opticae sens impressoi estas sep figuroi ciui similas al Pac-Man. Cion tamen oni credas vidi, tio estas blanca triangulo jela mal dextra flanco, cae blanca quadrato jela dextra. Temas pri optica trompo, kiu estas conata ancau ciel triangulo au quadrato de canija. Sed cial ni vidas ajo in kiui tutene estas tie? Esplorista te amo el usono malcovris certan tipon de cerbae celoi, kiwi ludas decidan rolon cetio. Ili estas parto de shalt circuito, kiu fine conducas al tio, che homoi vidas ion cio tute ne estas tie. La studaggio de la esploristoi aperis en faca periodaggio. La teamo della Universitato de Seulo cae della Ellen Instituto malcovris specialan gruppon de celoi, nome la tiel nomata in itso neuronoin. Tiui celoi partoprenas en proceso ciu completigas schemoin. Ce tio, tiui celoi ricevas de pli alte nivelo la cerbo la commission completigi schemoin, scribas la autoroi. Tio estas comparebla cun mastrumanto, ciu comisias al comenzanto plenumi tascon. La instruccioi venas de pli alta nivelo, cae estas tiam plenumatai de cun laborantoi sur pli mal alta nivelo. En tiu caso, tio estus la instruccio, vidi au percepti ion, cio ne reale estas tie. La esploristoi povis pruve constati tiun mecanismon per observado de electrae activezzo schemoi de la cerbo de mussoi. Alla bestoi oni montras la canigia triangulon. Seque, ili stimulis la izoco giloin per lum radioi, se la bildoi ne estis tie do ili imitis la ordonon el la pli alta cerba nivelo, la mastrumanto. Ce tio ili constatis che tiui cerbo celoi iniziatis la saman cerban activetson. Per tiui ec conoi, la sciencistoi volas ancao povi clarigi ciel ce certai malsanoi aperas alucinoi, exemple ce schizofrenio. Se oni ne comprenas, Ciel tiui obiectoi ec estas, ca ciel cun laboras gruppo de celoi por elvoci tiuin representajoin? Tiam oni ne povas curazi ilin, diris cun autoro lau comunicu de la Ellen Instituto. Pro tio estas helpo, compreni en ciui celoi ca en ciu tavolo ocasas tiu activezzo. Laula autoroi, la resultoi de la studo modifas la principan imagon pri la vidado. De passiva proceso, ce ciu estas ricevatai informoi e la circauaggio, directe al activa proceso, ce ciu la percepto de la realo, estas interpretata cae construata per serio de complexae cerbae calculoi. Nia vidado similas mal pli al camerao, quiu vides la mondon cia gi estas, set pli al computila ecrano, quiu montras al ni scenon au bildon sur la baso de complexae calculoi ca interpretoi de datumoi el pli frua spertoi.